disasikoa da ulermenean uh, arazoak uh, eh, gaita, zaila zait uh, batzutan uh, pertsonen ulertzea egunderekoan. Roitzen zira diagnostikoa, nola erori zen? Roitzen naiz uh, irisarin uh, alabe gehirekin uh, ortofonia egin nuen, eta sortzi urtetan errantzaian uh, disasikoa nintzela, eta geroztik uh, Ejaten duzunen e, eh, zailtasunak ulertzeko, adibidez, ariketa bat balin bazen, idatzizkoa, ez zenon baita espada ulertzen hori da? Bai, hori da, idatzizkoan ez dut baita espada beti ulertzen. Eta orduan, abez baten aukera izan zenuen, lehen mailan abez bat ukanduzula, urte bakoitzan bat, nola pasatzen da hori adi eh, adin hortan norbait izatea klasean zurekin? Um, beraz, horretzen ez, amabos bat ginera klasean, Nik banuen uh, nire abeza onduan, niretzat uh, e, untsa zen, baina uh, beste ikasleak ez zuten baitizpada espada pixkat geloskoak ziren errenen dut. Laguntza bat banuen eta haiek ez eta erretxago zen uh, niretzat haientzat uh, baino. Irakurketaren inguruan lan bazenean bera hor zen? Bai, hori da. Uh, Gehienetan hor zen uh, frantxez denboran eta matematika denboran ere. Eta gaur egun, Salvador joan zira, jeb struktura honen eh, laguntza ere eh, jasotzen duzu, espikatzeko entzulei, irugarren mailan baitzira, nola pasten dira? Klaseak. Kurtso gehienak nik egiten dut inklusioan, baina uh, eh, batzu egiten dut jeban. Egiten ahalko nituzke uh, inklusioan denak, baina uh, berbada pixka eta pixu egia izan niretzat beste ikasle guztiekin egin eh, pasatzen dituzu eh, kurtsu gehienak, salbu bi? Eh, bai, beraz, ez dut egiten inglesa eta teknologia. da gehiago um, laguntza okaiteko etxekolan nentzat eta kurtsuak berrikusteko eta ongi ulertzeko, berrebetarekiko. Brebeta pastuko baituzu? Bai, pastuko brebeta bestek bezala. Hirugarren antzira, kolegioaren bukaeran, ze asmo duzu? Uh, Ni nire lehen helburua izango ditaike izango baloian, baina e, ez balu funtzionatzen uh, e, dango nintzen etxe parerat eta horrukor bat egiterat. Nola bizi izan duzu lehen mailatik kolegiorat beste aurren begirada? Uh, nik pertsonalki ikastolan ez dut bizki ongi bizitu. Lehen mailan? lehen mailan uh, ez dut uh, ongi bizitu trufak bazierako, baina eh, berantago handituz uh, maturitate hartu dute eta eh, ez da gago trufarek rango nuke.